Taro'r post gyda Gary Owen ar BBC Radio Cymru. A digon o bethau dyn ni drafod. Byddwn ni trafod cawl cyn doi o'r gloch. Ac <laughs> i ni'n mynd i fod yn trafod yr iaith hefyd, a thafodiaeth, ynddo Sut i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050? Os na le i dafod ieithoedd i chwarae rhan wrth geisio cyrraedd y nod. Wna beth ni'n mynd i ofyn y prynhawn yma, achos mae Aled Thomas, o Benarth, uh, ger Cyrdydd yn un, yn credu'n gryf taw dysgu tafodieithoedd Cymraeg mewn ysgolion a dosbarthiadau dysgwyr yw y ffordd i gyrra'r targed Llywodraeth Cymru. Mae e'n dadle chi'n gweld mae tyfodiaeth yw un o drosorau mwyaf yr iaith Gymraeg. Ond beth allwn ni wneud i sicrhau dyfodol y tafodieithoedd Cymraeg mae e ofyn? Wel, tra bod addysg Gymraeg yn tyfu, meddwl fe, mae angen sicrhau bod tafodieithoedd ardaloedd Cymru yn cael ei gwarchod ac felly mae e'n dweud y dylid dysgu tafodieithoedd yr ardal leol fel rhan hanfodol o ddysgu'r Gymraeg. Lecen ni weld bod ysgolion cyfrwng Cymraeg yn gwneud mwy i ddysgu ymwybyddiaeth o dyfodiaethau gwahanol a bod e'n dod yn rhan fwy creiddiol o ddysgu Cymraeg. A sut fydden nhw'n gwneud hynny wedyn? Wel, fi'n meddwl mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg, fel rhan o ddysgu'r iaith, dylen nhw ychwanegu rhyw fath o fodiwl newydd, fath o modiwl diwylliannol sydd yn cyflwyno geiriau trafodiaethol, geiriau sy'n wahanol o gynlyniad i y cefnion gwahanol. Newid y cyriclwm felly, bydde? Bydde angen newid y cyriclwm i, i, i, i gyflwyno hynna wedyn, bydde fe? Bydde. Fi'n meddwl bod hwnna'n swno'n fwy cymleth na beth yw e. Achos beth fi'n meddwl sydd yn gallu cael ei wneud yw, os unwaith wyt ti wedi dysgu strwythu'r iaith, wedi dysgu ffordd i ddweud brawddegau sylfaenol, allai ti ddysgu nhw gair trafodiaethol wedyn i er mwyn wneud yn fwy ddiddorol. Um, Ie, yeah, allai, allai weld bod e'n bosib, ond felly bydd y rai athrawon yn gweud aled, ia, <laughs> ond i ni eisiau symud ymlaen wedyn, a, a trwy falle dweud rhaid dysgu'r iaith wedyn, dysgu'r elfen dafodieithol, Mae'n llyncu amser, mae'n llyncu adnoddau, mae adnoddau'n bryn, mae amser yn bryn. Uh, felly, yn ymarferol, ar bapur, felly bod e'n swno wech, on, wych, ond yn ymarferol, ww, falle ddim. Fi yn deall o'r safbwynt, a fel person sydd wedi byw yn y de o'r llewn ac yn y de rhain, o'n i'n teimlo bod na gynlleied o ymwybyddiaeth o dafodaethau gwahanol pan smides i ardal y byddinas, bod fi'n teimlo'n wannol am siarad Cymraeg ac yn a'r llywodraeth gorllewinol, dwi'n teimlo falle bod angen cynnyddu ymwybyddiaeth o dywodaethau gwannol fel bod hyn ddim yn digwydd. I, I mean, pan o'n i'n yr ysgol, yr, yr iaith oedd yn cael ei siarad yn anffurfiol tu fas i'r gwersi o'r Tysneg, oedd pawb yn siarad Tysneg. Felly, o'n i ddim yn gallu siarad Cymraeg ymhlith cyfoedion, oedd rhaid newid i'r Saesneg er mwyn ffitio mewn yn y grwpiau cymdeithasol a ni'n teimlo bod hwnna'n eitha trist fel person o gartre Cymraeg. Ond siwr fyddai tyfodiaeth yn newid hynna, de Ale? Pan bod tyfodiaeth mor bwysig i chi? Sut fyddai tyfodiaeth, siarad tyfodiaeth, yn helpu i annog pobl i ddefnyddio Cymraeg maen nhw'n dysgu mewn dosbarth ar lefel gymdeithasol wedyn, de? Mae pobl yn ysgolion Cymraeg yn gallu siarad Cymraeg yn dda ac yn gallu defnyddio'u tyfodiaeth eu hunain ac yn ei hunain wrth bod nhw'n siarad. Ond yn teimlo bod e yn anodd i gael bobl i, i werthfarogi clywed tyfodiaeth gwahanol, ond yn credu falle beth sydd angen gwneud yw normaleiddio tyfodiaeth mewn gwersi Cymraeg. Oeddi hwnna'n rhywbeth pan chi siarad am ti gwersi Cymraeg, oeddi hwnna'n mynd y tu hwnt i'r ysgol wedyn hefyd a meddwl am uh, um, well, yr holl bobl sy'n dysgu Cymraeg mewn dosbarthiadau i oedolion wedyn ni ar hyd a lled y wlad? Ie, yeah, mae ma hwnna'n syniad iddorol fi'n credu falle bydd tyfodiaeth yn, yn helpu bobl i fod yn falch o'r ffordd maen nhw'n siarad. Ond on wedyn, yn fel chi o falle yn yr iaith sy'n bwysica, sy'n bwys falle yeah. <laughs> a mynd rhyw agen y thafodiaeth, achos yr hyn falle sy'n bwysig a ni'n mynd eisiau gad gyrraedd y targed mae o filiwn siaradwyr, ynddo fe, yw, yeah. yw, yw bod yr iaith dyn nhw? Ie, yeah, bod yr iaith yn fyw, yw gwybod beth, sy'n fy'n neis i bod yr iaith yn fyw, a dwi'n credu falle i'r tyfodiaeth yn, anodd pobl i siarad Cymraeg a'i gilydd achos bod nhw'n teimlo'n fwy balch wedyn o'i o'r ffaith bod nhw'n siarad Cymraeg a dweud, o, ie, yeah, mae tyfodiaeth cwl dy fi, fi, fi eisiau gweld hwn yn cael ei siarad. Oedden bydde pobl wedyn yn cael eu teimlo bod nhw'n moyn siarad fwy o Gymraeg achos bod nhw'n cael eu hannog i ddefnyddio tyfodiaeth. Dwi'n meddwl bod e jyst yn rhywbeth ychwanegol allan nhw'n neud er mwyn hybu pobl i siarad yr iaith yn gymdeithasol a'i gilydd. Dyna, dyna beth fi'n meddwl, ond uh, fel ych chi'n dweud, beth sy'n bwysig mwy na dim i bod pobl yn siarad Cymraeg. Ond beth am y tafod ieithoedd? Ych chi'n sôn am i disgyn nhw yn yr ysgolion a mewn dosbarthiadau i ddysgwyr ag ati. Oedden chi'n becso os na gos os beth fel hyn yn digwydd, y gallen ni golli'r tafod ieithoedd? Oed nhw mewn peryg, chi'n credu? Fi'n meddwl bod tafodiaeth mewn peryg. Fi yn credu bod yr er nifer o bobl sydd yn siarad gyda'r Llyfodiaeth Gymraeg Naturiol yn lleihau, a mae angen sicrhau bod e yn parhau. Aled yn sôn am dafodiaeth mewn perig fyna wrth gloi yn sgwrs ni. Dyfe, siwr i chi'n teimlo, ydych chi'n cytuno fe, ydych chi'n clywed gymaint yn ni o dafodiaeth ar hyd a lled Cymru y dyddiau mewn? neu oeddi wedi mynd bach yn, yn unffurf, dwedwch chi wrtho i, dim tri, saith, dim tri, pimp cant, pimp cant. Aled Thomas yn tanio'r drafodaeth yn ei heddi fan hyn ar taro'r post ac yn holi os yw i'n bwysicach i ganolbwyntio ar ddysgu Cymraeg yn gywir yn lle roi pwysles falle ar dyfodiaeth, yn galw am roi mwy o bwysles ar dyfodiaeth. Wel, i farn yw y dyle tafodiaeth Llywodraethoedd Cymru fod yn rhan o gyriclwm yn hysgolion ni, ynddo fe? Oeddech chi'n cytuno fe? Dim tri, saith, dim tri, pum 3, 500, 500. Oeddi tafodiaeth yn bwysig? Neu oeddi iaith yn bwysig. Dwydwch chi wrthau, neu dy'r ddoe yn mynd law yn llaw, pwy a wir. Dych chi'n cael trafod un gyda Dr Iwan Wyn Rhys o Adran y Gymraeg Prifysgol Cyrdydd, mewn arbenigo mewn tafod ieitheg. o da, Iwan? Rawn da.